السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد دوزانغون وإسلام kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kuwa halitoacha kundi katika umma wangu likidhihirisha haki na kulingania katika haki na watapata maadui lakini na maadui hao hawatowadhuru kwa tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie mimi na wewe kuwa katika kundi kama hilo. Amin. zangu katika muda huu nataka kuzungumzia neno alwasatiyya. Ukatikati au Uislamu wakati kwa kati. Hasa katika masala ya kuamiliana na watu wa bid'ah. Nadhani siku zilipoisha huko tumetoa hutuba, kuna baadhi ya mambo ambayo tukayagusia kwa sababu ya muda wa hutuba ni, ni, ni mdogo, lakini tajitahidi katika huu muda insha Allah niweze kuzungumza baadhi ya mambo kuhusu waswatia, namna mtume na maswahaba na wema waliotangulia ambao sisi tunawafuata wale waliamiliana vipi na watu wa bid'a wameishi vipi na watu wa bid'a anasema Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata na hivyo ndivyo tulivyokujalieni kuwa umma wakati kwa kati litakunu shuhada 'ala nnas ili muweze kuwa mashahidi kwa watu wayakuna ar-rasulu alaykum shahida na mtume sallallahu alayhi wasallama atakuwa shahidi juu yenu جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أو هذه الآية زمكوجة حديث صحيح كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم زك تفسير هي آية أما وكتك وكاتي تبين أن المراد من قوله تعالى أمة وسطا بل زكاجة قولي kutoka kwa mtume zinabainisha au zinabainisha makusudio ya umma wakati kwa kati ai adlan wa khiyara maana yake ni umma wenye uadilifu na umma uliokuwa bora ndo maana ya neno ummatan wasata bimaana adlan wa khiyara ni umma uliokuwa una uadilifu na ni umma uliokuwa bora وأن المراد على الشهادة أو على شهادة على الناس نما قصدية وشهيد وواتو الشهادة على الأمم يوم القيامة أن رسلهم قد بلغوهم رسالات الله نكوه أمة vile vile utakuwa ni shahidi siku ya kiyama kuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walifikisha ujumbe wao kwa watu wao ndio makusudio aya walam takhruj كلمات المفسرين عن ذلك المعنى na maneno ya wanaozona wafasiri wa tafsiri hayakutoka katika hii maana ambazo tumezitaja japokuwa tutakuja kutaja maana nyingine rawa al-imam ahmad wa ibn majah an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama yaji'u an-nabiyyu yawm al qiyamah wa ma'ahu ar-rajul siku ya kiyama atakuja mtume hali ya kuwa yuko na mtu mmoja bimaana zama zake mtume huyu amelingania miaka lakini akaaminiwa na mtu mmoja peke yake kwa mtume kama atakuja siku ya kiyama nani dalili kuonyesha kuwa haki sio wingi wa watu unazuka lingania ukakubaliwa na watu wachache kama mtume huyu mtume anasema atakuja siku ya kiyama ile yakuwa yuko na mtu mmoja kisha akasema wanabiyu wa ma'ahu rajulan na patakuja mwingine mtume yuko na watu wawili siku ya kiyama wa aktharu min dhalika na kuna wengine watakuja wako na watu wengi zaidi ya hao fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum kisha wataletwa au wataitwa watu wa zama hizo sawa kisha wataambiwa hal ballaghakum hadha je mtume wenu huyu amekufikishieni ujumbe fayaqulun ay kadhiban wazura hawa watu watasema kwa uongo la hum tumewetwa kutufikishia akutufikishia fayuqalu lahu kisha yule mtume ataambiwa hal ballaghta qaumak je uliwafikishia watu wako fayaqul naam mtume atasema ndiyo fayuqalu lahu kisha ataambiwa mtume huyo man yashhadu lak ni nani shahidi wako kama umefikishia umma wako fayaqul mtume leo atasema muhammadun wa ummatuhu shahidi wangu mimi ni, ni muhammad na umma wake fayud'a muhammadun wa ummatuhu kisha muhammad na umma wake wataitwa fayuqalu lahum kisha wataambiwa hal ballagha hadha qaumahu je mtume huyu aliwafikishia watu wake fayaqulun Muhammad na umma wake atasema naam ndiyo kisha wataulizwa Muhammad na umma wake wama ilmukum mnajuaje kama huu mtume aliwafikishia umma wake fayaqulun watasema jaana nabiyuna ummati Muhammad unasema ametujia mtume wetu fa akhbarana anna ar-rusula qad ballaghu mitume, mtume wetu akatuhadithia na kutuelezea kuwa mitume wamefikisha zama zao na bila shaka ndani ya Qur'an tukisoma tunaona mitume wamefikisha si ndio ha si tutasema ummatu Muhammad kwa mtume wetu ametujia akatuambia kuwa mitume waliopita kabla yake walifikishia nyumati zao fadhalika qawluhu ta'ala na yonda kauli yake Allah aliposema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata ndivyo hivyo tulivyokufanyeni kuwa umma wakati kwa wakati bimaana umma wenye uadilifu na umma uliokuwa bora kwa sababu tutakuwa mashahidi katika nyumati zingine siku ya kiyama hii ni maana ya kwanza qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah anasema fi tafsiri hadhihi alaya tafsiri hiyo aya walwasatu hahuna alkhiyaru walajwad neno alwasatu hapa inamaka ina maana ya bora na kitu kizuri alajwad maana unaposema ja'alahu ajwada bi maana ja'alahu jayyida unaposema ili neno alwasat unakwenda kusudia bora na nini au kitu kizuri sawa kisha akasema kama yuqal قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيارها كما نفسما ما قريش أوسط العرب بمعنى وبورا ووراب سوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا vile vile mtume alikuwa ni wasat kwa watu wake bimaana alikuwa na nasaba bora kuliko wengine wote sawa wa minhu as-salatu al-wusta allati hiya afdalu salawat na vile vile eh, as-salatu al-wusta taambio ndio sala iliyokuwa bora wa hiya salatu al asr kama thabata fi sihah wa ghayriha na ni sala ya al asr kama imethibiti katika sahihi na kwingine kwa hili neno al-wasat inakuja kwa maana ya nini ya bora au kitu kizuri sawa وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن فوائد الآية فضل هذه الأمة على جميع الأمم katika faida ya hizi aya ni ubora huu umma kunako nyumati zingine liqaulihi ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu wasata wa minha adalatu hadhihi al-umma kwa huu umma utakuwa na uadilifu siku ya kiyama liqaulihi ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu litakunu shuhadaa ala nnas ili watakuwa ni mashahidi kwa watu siku ya kiyama washahidu qawluhu maqbul na shahidi kila siku kauli yake inakubaliwa kwa hiyo ni maana ili neno waswat lakini mimi tuache imana tuchukue imana ya pili na ndiyo makusudio yangu mimi hii imana ya pili na mumsikilize aliyetoa imana ni nani na nitaishi naye katika mada yangu kauli zake mbili au tatu na hizi mengine ni al-Imam al-Baghawi rahimahullah نقل البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن الكلبي أنه قال إمام البغوي رحمه الله قد إما وسنة أمنكو كن تفسيرياك كتوكا الكلبي رحمه الله أنه قال هو الكلبي أمسيما وسطا إلي نين وسطا يعني ahla dinin wasat ni watu wa dini ya kati kwa kati tunaelewana waislamu ni watu wa dini ya kati kwa kati baina alghuluwi wataksir baina ya kukazia sana na kufanya nini na kurahisisha sana liannahuma mazmumani au mazmumani fi dini kwa sababu vitu vile hivi vinalaumika katika dini si vitu vizuri katika dini kukazia sana na na kuwa na kurahisisha sana kwa hili neno wasatwa ni kati kwa kati bimaana sio dini ya kukazia sana na sio dini ya kurahisisha sana tuwe kati kwa kati suali langu ni hili kati ya sisi ambao leo tunajiita masalafi na hao ambao wanatuhurushia si vidole katika masala ya kuamiliana na watu wa bidha ni kina nani waliokuwa na waliochupa mipaka ni kina nani waliorahisisha ni kina nani wako kati kwa kati ndio swali langu hili nimesema kauli ya baga tuwe nayo sawa amesema kuwa wasata manake nini Uislamu wakati kwa kati sio kukazia sana wala kurahisisha sana tuwe hivi طيب kwanza tuelewe kuwa mtume alayhi salatu wasalam ametukataza bid'a si kweli katika hadithi nyingi na hakuna mtu ambaye ajui kuwa bid'a imekatazwa sawa mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu anha anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad yeyote mwenye kuanzisha jambo katika dini yetu hii ambalo walimo ndani yake litamrejelea bimaana likubaliwi sawa wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad yeyote mwenye kutenda matendo ambayo hayapo katika dini yetu yatamrejelea قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له اصل من اصوله فهو مفسوخ اي باطل اكتفسير امام القرطبي رحمه الله حديثا نسمع في yeyote ambaye ataanzisha jambo katika sheria bimaana katika hii dini ambalo alina asili ndani ya hii jambo hilo ni la batil la yu'malu bihi jambo hilo alifanyiwi kazi bimana hatulitumii kwa sababu alimo katika sheria yetu wala yultafatu ilaihi wala halitizamwi kila jambo ambalo limezuliwa katika dini halitazamwi wala alifanyiwi kazi sawa twende sasa tuanze kwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam si umma wakati kwa kati sio hivyo waislamu Sheikh Abu Turabi juzi jana kabla tujafungiwa huko ambapo alikuwa Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah ta'ala alikuwa anawafukuza jamaa tu tabligh niko pale ninasoma hiyo siku ningali miaka ya 2004 kama siku sawa nasoma kule msikiti jamaa tu tablighi nakuja wanaingia msikitini Sheikh anawafukuza wala alikuwa yupo akapigiwa simu akamwambia watoke niko pale kipindi hicho tuko watoto ashi anafanya vibaya na hatujajua sura tujajua nini anawafukuza sisi leo kuzungumza tu hatujafukuza mtu tunafungiwa yani ni kama subhanallah sijui niseme nini lakini inshallah tutafika tusikilize sasa huu wakati kwa wakati ambao wanakusudia hawa watu mutasahilun watu ambao wanarahisisha sana katika dini kisha wajifanya kwa wakati kwa wakati tunaanza hadithu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa sahibaihi na jamaa zake wawili mmoja alikuwa anaitwa Murara ibn Rabi al-Umari mwingine Hilal ibn Umayya al-Waqifi hawa watu watatu hawa Allah awaridhie ni maswahaba Ka'ab na Murara pamoja na Hilalu lamma takhallafu anna au an ghazwati Tabuk kipindi mtume alipoandaa vita vya Tabuki hawa maswahaba watatu hawakuhudhuria vita kwa sababu gani hawakuwa na udhuru yoyote ile hawakuhudhuria nini vita mtume alipotoka kwenye jihad alipofika katika mji wa Madina wanafiki ambao kuhudhuria vita wakaenda kwa mtume wakasema uongo akawapa udhuru lakini hawa maswahaba watatu Ka'b na Murara na Hilal wakamwogopa Allah hawakusema uongo wakasema hatukuhudhuria tulikuwa tuna udhuru wote ule Mtume alayhi salatu wasalam akawatenga hawa maswahaba na akaamrisha maswahaba wawatenge ummatan wasata singope tuko طيب anasema Ka'ab Allah mridhie kwa sababu wale jamaa wale walikuwa watu wazima hawa ambao walitengwa pamoja naye walikuwa wanakaa ndani wanalia hawatoki kuna namna gani mtume alivyowatenga na maswahaba walivyowatenga wanakaa ndani wanalia lakini bwana sema wa amma ana fakuntu ashabba alqaum mimi nilikuwa ndo kijana katika hao ambao wametengwa fakuntu akhruju faushhidu as-salata ma'a al-muslimin mimi nilikuwa natoka kwangu na kwenda kuswali msikitini na waislamu wa atufu fil aswaq na nilikuwa natoka naenda kwenye masoko masahaba kwa sokoni wanachuuza na wengine napita kwenye masoko wala yukallimuni ahadun hakuna yeyote katika masahaba ninaongelesha tuko pamoja mtume aliamrisha hawa watu wawatenge na masahaba wakawatenga kabla anasema nakwenda sokoni hakuna hata mmoja katika masahaba ninaongelesha kabla anaendelea kusema waati rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alayhi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah فأقول في نفسي هل حرك شفتيه في برد السلام أم لا sikiliza maneno ya Kaab mpaka nakwenda kwa mtume mtume amekaa kwenye kikao chake baada ya kuswali namtolea salamu kabwe mwenye anasema hivi mpaka najiuliza hivi kweli mtume alitingisha hata midomo yake kwa kunijibu salamu anajiuliza kwa sababu anamsalimia mtume mtume anaona kama anakaa kimya yeye anajiuliza hivi kweli mtume amenijibu amehalifu nini huyu amri ya mtume ni sahabi radhiyallahu anhu arda istosh hadithi ndefu nimetaka baadhi ya maneno anasema Ka'ab Allah amridhie famashaitu hatta tasawwartu jidara haiti abi qatada wa huwa ibn ammi wa ahabbu an-nasi ilayya nikaenda akashindwa hata kupita kwenye mlango wa ndugu yake Kaabu e, Abu Qatada Abu Qatada alikuwa ni mtoto wa ami yake bimaana Kaabu e, e, Ibn Malik na Abu Qatada wa baba zao walikuwa tumbo moja anasema nakwenda kwa ndugu yangu Abu Qatada nashindwa kupita kwenye mlango wake naruka ukuta ili niingie kwake kwa sababu nadhani labda nikipiga niki tawada nifungulia lakini na, naruka ukuta ili niingie kwa ndugu yangu anasema fasallamtu alaihi mtulia salamu ndugu yangu Abu Qatada ni sahabi sawa fa wallahi ma radda alaihi alayya salam wala harejeshi salamu yangu jazba za masahaba eh jazba za masahaba sasa kwambia Uislamu, wallahi mtu anakula jisifu eti nimesoma miaka kumi na ngapi Saudia fasi ambapo watu wanasoma lisansi miaka misita wewe unasoma miaka 12 unajivuna mwenye akili anaanza kusema fasi miaka misita miaka 12 Yesu Ismail mwenye akili fasi ya miaka misita ukisoma miaka 12 bi maana kila somo umedouble Sasa mimi nashindwa kuelewa sasa Waislamu sikilizeni tunaendelea hii hadithi Abu Qatada anashindwa kuitika salamu ya Ka'b sawa fakultu anasema Ka'b nikasema ya Aba Qatada anshuduka billah walina mwapa Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasula hivi wao juko mimi nampenda Allah na mtume fasakata Abu Qatada anakaa kimya hamjibu mpaka ilipofika siku 30 mtume anaamrisha wake wao maswahaba watoke kwenye ndoa bila talaka lakini wajitenge watoke kwenye ndoa mpaka mmoja katika wake wa hawa anamwomba mtume mimi wangu ni mtu mzima hawezi akajihudumia na kuomba basi nimhudumie mtume anakataa mpaka iliposhuka baada ya siku arobaini ndo Allah anashusha toba ya hawa maswahaba mtume akawasamee waliposikia toba Allah anashusha ndo mtume anafanya nini akawasamee turejee kwa nani kwa al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala alisema wasatuni nini dini ya kati kwa kati قال البغوي رحمه الله تعالى امام البغوي الله مرحمه akasema wa minhu ay hadithu Ka'b ibn Malik katika hii hadithi ya Ka'ab ibn Malik dalilun ndani yake kuna dalili ala hijrani ahli albid'i ala at-ta'bid ndani yake kuna dalili ya kuwahama watu wa bid'a milele Yesu ametafsiri Uislamu katika wakati tuko pamoja Uislamu katika hii hadithi ya Ka'ab anasema Imam Baghawi rahimahullah ndani yake kuna dalili ya kuwahama watu wa bidha milele kisha akasema hivi waqad madha fi sahaba tabi'una wa atba'uhum wa ulama as-sunna ala hadha mujmi'in muttafiqin ya maneno imepita kwa maswahaba maswahaba wanafunzwa nani watabi'una na matabi'ina wanafunzi wa nani wanafunzi wa maswahaba wa, wa atba'uhum atba'u tabi'ina wanafunzi wa nani wanafunzwa wa maswahaba kisha kuishia hapo wa ulama usunna na wanazuoni wote wa sunna ala hadha mujmi'in muttafiqin kwa hili jambo hili wamekubaliana bimaana ni ijma' as-salaf na ijma' ni hoja sio hoja kuna mtu ambaye anaruhusiwa kupinga ijma' ijmaa ikipita katika hii karne wanaozoni wa baada yake hawaruhusi kupinga ijmaa inakuwa ni dalili kwa anasema ilipita kwa maswahaba na wanafunzi zao na wale wakuja baada yao na wanaozoni wote wa sunna kwa hili walikubaliana kitu gani ala muadati ahli albid'i kuwafanyia uadui watu wa bid'a wa muhajaratihim na kuwahama kwa kuwafanyia wadhi watu wa bid'a na ni ijma za ijma ni ijma za ijma tutafika makauli yao unajua unasikiaga sisi hatujakataa kuwaama watu wa bid'a lakini si kweli hao waamaji lakini tunataka kujua lini mtu anakuwa mtu wa bid'a ndio kauli yao sisi hatujakataa kama hatujakataa kuwaama watu wa bid'a wanasema hizi kauli lakini uhakika wa mambo wa waamaji watu wa wanashirikiana wanashirikianaga lakini watafikia kusema hivi lakini sisi tunachokataa anakuwa mtu wa bid'a lini tutapafika si ndio طيب hapo imam al-baghawi akamaliza kufasiri nini hiyo hadithi وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في فوائد حديث كعب بن مالك vile vile imam ibn abd al barri allah mrehemu alipokuwa anataja faida za hadithi ya ka'ab ibn malik akasema وهذا بمعنى حديثي أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام منه أو عنه wallahi mkifuata maneno ya salafu saleh hakuna mtu anaweza kutaka kupigia fujo mara mtu anatoa mawaidha unarusha rusha mikono kama wanawake hautokuwa na mambo kama hayo afu tukizungumza tuna maneno mabaya wenyewe kula zungumza aje maneno ya urofa urofa uh, eh, iko ni hikma lakini zote kizungumza huku akhe fani machokitaka kama alivyosema Sheikh Abu Turabi eh, hafidhahullah wa rahimahullah sisi <laughs> hata mtufungie misikiti nyumbani ni kusisi eh taenda pale nyumbani kusisi nitatoa umeme ndani kwetu alafu nitatia mikro nje kama Sheikh Jafari zamani nizungumze afu jeu nikataza kuzungumza kwetu sawa anasema imamu ibn Abdul Bari rahimahullah hii hadithi ya Kaabu ni msingi kwa wanawazuoni kum, yani kujiweka mbali na kila aliyezua na kumuhama na kuacha kumuongelesha yalitoka kwa hawa au yalitoka kwa mtume aliyekataza maswahaba kuwasimisha maswahaba wenzake ni nani maswahaba wametekeleza kutekeleza kwa nini anakataza sikuwa kutokwenda tu wapi jihad sasa mtu anakuja anakuambia vitu bila msingi mtu anaongea tu kwa sababu anaonekana ameongea ya khaini dini sio kuongea ongea tu katika dini unavyojitakia la wapi watu kauli za ahlul ilm wasi ni salaf leta kauli za salaf nuku sawa qala al-allama twende kwa wanazuoni wa sasa mtu wa jazba mwenzetu Ibn Usaimini rahimahullah Ibn Usaimini akasema aje sharihan hijrana ahli albid'i akisherehesha ili jambo la kuwahama watu wa bid'a humo na wazoni wa jazba mwenzetu akasema aje alhijranu masdaru hajara ili neno alhijranu ni masdar ni chimbuko ya neno hajara au kitendo hajara bimaana amehama wa huwa lughatan at-tarku hichi kitendo katika lugha maana yake kuacha walmuradu bihijrani ahli albid'i makusudio ya kuwahama watu wa bid'a alibtiadu anhum ni kujiweka mbali nao ulishe ibn Uthaymeen eh sikilizeni waislamu pole polepole watarku mahabbatihim na kuwacha kuwapenda wa muwalatihim na kuwacha kuwanusuru wasalami alaihim na kuwacha kuwatolea salamu na mimi alayhi salam wallahi alayhi salamu kila mbele kuna shaka mimi alayhi salamu sasa mimi sinaka ile tabia kujipendekeza kwa mtu ah hatuko pamoja katika maana ah, nenda tunaendelea huni nani kwa anasema waislamu nani kwa sauti akasema tu shekhe wa jazba mwenzetu inatosha akasema na kuto kuwapa salamu akaendelea waziyaratihim na msiwafanyi ziara ya kawaida eh? sikilizeni na nyingine wa iadatihim na wakiumwa pia msiendi kuwatizama sawa wa nahwi dhalika na mfano wa hayo kisha akasema wa hijranu ahli albid'i wajib jambo la kuwahama watu wa bid'a ni lazima liqaulihi ta'ala hili ndani ndani na Qur'ani kwa kauli yake aliposema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula uweze kuwapata watu ambao wanamwamini Allah kikweli na kuamini siku ya mwisho wanawapenda wale ambao wanamfanyia Allah na mtume wake wadui sikilizeni hakuishia hapo akafika na malizia shekha akasema hivi wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوه تبوك بسبب متوم صلى الله عليه وسلم المهام كعب ابن مالك نجم زكي وويلي كبندي وليعتا كحضريه كني فيتا في تبوك وانا wote wakatolea dalili hii هي هي ya mtume هو ni dalili ya kuwahama watu wa bidha akiwemo ibn Usaymin rahimahullahu na kabla yake kina Imam Baghawi rahimahullah طيب tunukui kauli kuna kauli zinasemaga hivi lakini Uislamu umetukataza kuwa maana siku tatu so nasemaga hivyo aliyesema maneno nani mtume Aliyeka aliyefanya maswahaba wa wame wenzake nani mtume twende al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi at-tahdhir min ahli al-bid'ah akitahadharisha watu wa bid'ah akasema hivi قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة mtume ameelezea kugawanyika kwa huu umma wa dhuhuri wa dhuhuri alahwa'i walbid'i fihim bali mtume akaelezea kwa katika huu umma patatokea matamanio na uzushi وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم mtume akahukumu kuwa watakaosalimika ni wale ambao watafuata suna zake na suna za maswahaba zake kisha sikizeni maneno fa'ala almar'i almuslim tani mstari hivi fa'ala almar'i almuslim ni juu ya kila muislamu idha ra'a rajulan yataata shay'an min hadhihi al-ahwa wal bid'ah ni juu ya kila muislamu akimuona mtu anachukua chochote katika uzushi mu'taqida akitakidi kuwa kile kile jambo liko sawa au yatahawanu bi shay'in min sunan au akapuuzia jambo lolote katika sunna an yahjurahu amuhame tupo waislamu amuhame wayatabarra minhu na ajiweke mbali naye sikilizana maneno waislamu wayatrukahu hayyan wa mayita na amwache akiwa hai na maiti yeyote atakayezoa katika dini muache akiwa hai na akiwa maiti maana yake nini akiwa hai mtenge na hata akifa jinaza yake tupilia mbali huko ni maneno ya nani al-Baghawi kijana mwenye jazba huyu tunaendelea eh طيب kisha akaendelea kusema hivi fala yusallim alayhi idha laqiyahu akikutana naye huyu mtu ambaye amechukua bid'a asimsalimii hilo ni la kwanza bimaana wewe ukikutana naye usimpi nini salamu kisha akasema hivi wala yujibuhu idha btadaa na yeye ule mtu wa akimwanza salamu asimjibu kwa ukinipitia mimi pale mimi nakushakia shakia ukanipa salamu kaka zangu kimya usinitangazi nina mwanaozoea amenitangulia sawa kisha akasema hivi ila ayatruka bid'atahu wa yuraji alhaq mpaka aache bid'a zake na arejee katika haki lakini madamu ajaacha bid'a atarejea katika haki tunamuhama akiwa hai na maiti tuko pamoja waislamu tuko kwenye wasatuia alizungumza hususan nani hapa tuko kaulia nani al-Baghawi rahimahullah na ndio anazungumza haya maneno bimaana yale leo sote kuliko nani mimi na wewe طيب kisha kaendelea kusema ila kata ule mzozo wanahayu anil hijrani fawqa thalath فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق أو في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق الدين ama ile katazo ya mtume ya watu kuamana siku tatu ni wakati watu wana upungufu katika mambo yao ya kimaisha katika mambo ya kiurafiki watu wakagombana lakini si katika mambo ya dini mimi na watu tumekufa parsela si vitu ya kidunia hapa ituzu kuamana siku tatu ah watoto mtoto wangu Muhsin hapo shambani na mtoto wako wamepigana mimi na tunakatiana hii ni mtu wa kidunia sawa lakini mtume akasema hivi sikilizeni Ibn Bakari anasema hivi lakini si mambo ya dini kama ni mambo ya dini sawa akasema fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'i daimatun ila ayatubu tunasikia maneno ifiko sawa eh? akasema hivi lakini kuwahama watu wa bid'a ni jambo la kuendelea mpaka watubu kwa masala kusema huyu yupo sijui tukimwama siku tatu mtu amekataza ni wakati watu wamekufa katika mambo ya kidunia mambo ya kidunia ndio wanafanya waachane lakini katika mambo ya dini ni maana mpaka watubu na ndio maana mtume aliwatenga maswahaba kwa sababu jambo la dini ni jihad mpaka Allah aliposhusha toba ndo akarudi kwa semesha masala naenda vizuri waislamu eh tayib akushia hapo Ibn Batwa rahimahullah mwanazuni wa miaka 300 huko 300 huko Ibn Batwa pasha pita miaka takriban 1000 na hijiria amefariki sawa قال ابن بطة رحمه الله تعالى منبها على أن من ناصر أهل البدع فإنه يعطى حكمهم وإن أظهر السنة ابن بطة akazindua kuwa yule mwenye kuwanusuru watu wa bid'a anapewa hukumu ya watu wa bid'a hata kama atakuwa anadhihirisha sunna tunaangalia katika ile nukta ambayo anasemaga hivi hapa sisi Eh, hatujatofautiana katika masala ya kuama tu abida tunatofautiana katika masala ya kubidishana kipindi gani anakuwa mtu wa bid'a ndio sio anasemaga sasa sikilizeni anakuwa mtu wa bid'a lini ibn battah rahimahullah ta'ala akasema hivi katika maneno yake wa minas sunna miongoni mwa sunna enyi watu wa sunna sikilizeni sunna watu wa sunna mpo tusikilize sunna Ibn Battah anasema hivi wa mina sunna miongoni mwa sunna mujanabatu kulli man i'taqada shay'an mimma au mimma dhakarna ay min albid'ah miongoni mwa sunna ni kujiweka mbali na kila anayetakidi anayetakidi chochote katika bila ambavyo tumevitaja bimaana katika bid'ah ndio miongoni mwa sunna sawa wa wahijranuhu na kumuhama mtu huyo walmaqtu lahu na kumchukia wa hijranu man walahu wa nasarahu na kumuhama kila mwenye kumpenda mtu wa bid'a na kumnusuru wa dhabba anhu na kumuhami akamtila kifua mbele ndo anamuhami mtu wa bid'a sawa waswahabahu sio hilo tu na kasubiana naye mtu anamwona yeye anatembea kila siku na watu wa bid'a pia muhame wa in kana alfa'ilu lidhalika yudhhiru sunna hata kama mwenye kufanya hilo atakuwa anadhihirisha sunna watu wanamjua kama ni mtu wa sunna mashaallah lakini unapomuona kuna watu wa bid'a anakana watu wa bid'a anawanusuru anawahami na wewe muhame hata kama atakuwa anafanya nini anadhihirisha sunna waqala ibn qudama rahimahullah unaozoni wa sunna eh ibn qudama na yake kisha ataitwa kijana wa jazba sawa akasema hivi wa mina sunna miongoni mwa sunna hijranu ahli albid'i ni kuwahama watu wa bid'a wa mubayanatuhum na, ku, na kufarikiana nao bimaana firaquhum wa tarkul jidali wal khusumati fi din na kuacha mizozo na mijadala isiyokuwa na faida katika dini wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'a na kuacha kutizama kusoma vitabu vya watu wa bid'a wal isgha'i ila kalamihim na kuacha kujihimiza na maneno ya watu wa bid'a wa kullu muhdathatin fi dini bid'a kisha kamalizia kila jambo lipya katika dini ni uzushi tumemaliza hapo sawa طيب kisha al-Imam al-Barbahari rahimahullah na kuna hizbi anafundisha hichi kitabu kama cha salama sharh sunna ya al-Balbahari rahimahullah ukiifundisha huko hizbi inakuradi mwenyewe kabla hujaradi wengine Allahu akbar dakika tano Madam dakika tano naruka nifikie pe ninataka Nachukua kauli mbili kama zitakuwa zijaisha utaniwea radhi Kauli ya kwanza ambayo kapokea Ibn Asakir sawa katika tarikhi Dimashq bisanadihi an Uqba ibn Alqama anasema Uqba ibn Alqama kuntu inda Artaa ibn al-Munzir huwa bwana Artaa Imam Ahmad rahimahullah alipokuwa anafanya tarjama akasema akasema Artaa ibn al-Munzir thiqa thiqa akataja mara mbili ni thiqa kabisa huyo anasema huyu e, bwana Uqba ibn Alqama nilikuwa kwa nani kwa Artaatu ibn al-Munzir faqala ba'd ahli al-majlis watu walikuwa wamekaa pale baadhi yao wakasema ma taqulu fi ar-rajul yujalisu ahla sunna wa yukhalituhum فإذا ذكر أهل الأهواء والبدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم nasemaje baadhi yao toka kwa mwanachoni mnasemaje mtu ambaye eh, anakaa pamoja na watu wa sunna na mara nyingi anakuwa anajichanga na watu wa sunna na hapo ile jambo tunalisema kwa sababu linatugusa sisi maamuma na mashehe sio leo tuko hapa kisha kule tuwe na mguu moja watu wanaanza kupiga pika tanura mtu anaanza gari yuko huko nyingine huko anapiga tanura kaa hapa katika usikatiki miguu sio leo huko huko kesho kule kuwa sehemu moja hii ni dini ya Allah si maslahi hatufanyi dini kwa sababu ya maslahi au kwa sababu ya wingi wa watu la wakati mwingine mimi nasema kama sana kwa kusupport lakini nazungumza haki kuna vitu vingine tunapeana mijamala tunapakana mafuta hapana ima uwe huku au huko kule basi hakuna kuwa huku na huku huyu arfa ah, akaulizwa mtu ambaye anakaa na watu wa bid'a eh, watu wa sunna anajichanga na watu wa sunna lakini wakitajwa watu wa bid'a kwenye vikao hivyo anaanza kusema ah, tuache kuwataja bwana ah watu wanakuwaga yuko katika vikao vya sunna ukitaja tu abida anakuwa ah, tuache na majina bwana tuache kuwataja sikizeni artaa ambaye Imam Ahmad anasema thiqa thiqa akajibu akasema hivi faqal huwa minhum huyo mtu yuko miongoni mwa watu wa bid'a naye pia alimbidisha kwa kitu gani kusema tu hivi tuache kuwataja watu wa bid'a akasema naye ni mtu wa bid'a sawa wala yalbas amruhu wala jambo lao lisikuchanganyini lisiwachanganyi msikui na, na, na shaka ah, yuko miongoni mwao msikoje kuchanganikiwa mkaanza kujiuliza lakini ule ambaye anazungumza sunna ili tu eh lakini huyu alqama na yeye akawa mashaka anasema fa, fa ankartu dhalika sawa min qawli artaa lakini mimi hiyo qawli artaa misku sikuiona sawa sawa faqadimtu ala al-auza'i nikamwendea al-auza'i wa kana kashafan li hadhihi al-ashya jalikuwa ni mjuzi sana wa haya mambo sawa idha balaghtuhu nilipomfikishia habari hizo faqal akasema hivi sadaqa artaa bimaana aliposema artaa kwa yule mtu ambaye anasema hivi tuache kutaja tu abida nini mtu abida au zaka akasema hivi sadaqa artaa artaa amesema ukweli alqaulu ma qala qauli ni qauli ambayo amesema nani artaa hadha yanhi au hadha yanha an dhikrihim wa mata yuhadharu idha lam yushad bidhikrihim huyu bwana anakataza kuwataja vipi hao watu watatahadharishwa ikiwa kama mtu atakiwa tajwe kama watajwa utawajua akajibu hivyo tushukue kauli ya mshu kama nimewaahidi eh subhana kauli ni nyingi arabi ila mna tatizo acha nichukue baadhi nichukue ya mwisho ya kijana wa jazba mwenzetu sawa anasema Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah afwan Yahya ibn Sa'id al-Qattani rahimahullah lamma qadima Sufyanu Thauri ila al-Basra Sufyanu Thauri wakati alipowasili katika mji wa Basra jaala yanzuru ila amri Rabi ibn Sabi akaanza kutazama jambo la la Rabi ibn Sabi huyu Rabi ibn Sabi alikuwa katika mashikhe wao pale Basra mtu wa sunna eh wanamzoea kani mtu wa sunna sawa wakadhirihi inda nas Sufyan Thauri akaanza kutazama nafasi yake kwa watu huyu mtu anamchukuliaje watu sawa saala akauliza ayu shay'in madhhabuhu huyu bwana mbona watu wanamfuata sana madhehebu yake ni yapi qalu watu wa basra wakatisemea ma madhhabuhu illa sunna si hatujui madhehebu yake sipokuwa ni sunna ni mtu tu wa sunna sawa qal akushia hapo Sufyanu Thauri mtu wa jazba mwenzetu akataka achimbe man bitwanatuhu watu wake wa karibu jamaa zake ni nani sina mtu asuna eh lakini jamaa zake ni nani twende mimi nakuwa mifano kishi nirudini kishi huyu hizbi jamaa zake ni nani maibadhi hafanyi dawa na makina wakina hizo dini ule sufi wa Kenya afanye nao dawa kiti kimoja hapa kiti kimoja bila kutahadharisha bidha mwalimu abdi namtaja jina huu ni mtu wa sunna ukisema ndio naambia kuanzia lini alafu mnifungie moja kwa moja sawa anasema huyu bwana baada ya kuambiwa huyu mtu huyu mtu jamaa zake akauliza ni nani jamaa zake wa karibu ndio mnasema ni mtu wa sunna mali bitwanatuhu jamaa zake wa karibu ni nani qalu ahlul qadar wakamjibu ni qadaria kadhalika wale watu ambao wanakataa makadara wanasema kwa mwanadamu amejumbia matendo yeye mwenyewe sawa qal sikizeni maneno ya kijana wa jazba mwenzetu Sufyan Thauri eh huwa qadari nari qadaria huyu alimbidisha kwa kitu gani eh kwa kuona jamaa zake hawa sawa kisha Imamu al-Auza'i rahimahullah akatoa e, Imamu Ibn Battah akaweka taalifu kwenye kitabu chake Al-Libana alipomaliza kutaja hii athar akatia taaliki Imamu al Imamu Ibn Battah akasema hivi rahmatullahi ala Sufyan ath-Thauri Allah amrehemu kijana wa jazba Sufyan ath-Thauri eh laqad nataqa bil hikmati fasadaqa amezungumza kwa hikma akapatia akasema ukweli bi maana hikma ni ipi aliposema kwa yule kwa sababu jamaa zake ni nani nani nani kwa amezungumza kwa nini pana <laughs> kuja mtu yake eh, watu kapigana haki taka zako uweza kwa mpole haki uiwezi sawa anasema amezungumza kwa hikma akapatia akaendelea kusema hivi akaendelea kumsifu waqala biilmin na akazungumza kwa elimu فوافق الكتاب والسنة أكفكيانا na kitabu na sunna sawa wama tujibuhu alhikma balaka akazungumza ile ambayo hikma yanawajibishwa na hikma sawa wayudrikuhu alayan bali amezungumza mambo ambayo wanayadiriki wala tunye kuona sawa kisha akasema hivi wayaarifuhu ahlul basira wal bayan bali kazungumza mambo ambayo hawayajui kwa watu wenye uoni wenye elimu na kubainisha kisha akasema akasema قال ta'ala akasema akapoa kauli yake aliposema ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini la tattakhidhu bitwanatan min dunikum msichukui jamaa zenu watu wanao karibu watu ambao wako kinyume chenu watu ambao mtangii manhaji mtangii itikadi msiwafanye kwa kwa jamaa zenu la yalunakum khabara ili wasiwaingize katika shari Islam hali mhadhara ni mfupi hapa kuna maneno yanayonukulia wakina Ibn Mubarak rahimahullah alikuwa anawataja watu kwa majina Ibn Mubarak ameikaa mbele za watu wamekaa hivi anasema hivi da'u haditha Amr ibn ibn Thabit li'annahu kana yasubu salaf acheni kusikia maneno ya Amr ibn Thabit msichukue hadithi zake mbele za watu Ibn Mubarak anasema kwa sababu alikuwa anatokana salaf alikuwa anatokana maswahaba bado anasema Imam Ahmad ibn Hanbal e, e, Imam Ahmad alikuwa anataja watu watukufu anawataja mbele za watu na kuwatadharisha na anachukulia kwa jambo hili ni nasaha kwa watu kwa inshallah tuishie hapa maneno ya salaf katika haya ni mengi ukitaka wewe uje niambie upige picha wende utakuta hapa ni mimi. Ibn Mubarak alimtenga mwanafunzi wake kwa kula tu mtu abila anaenda kula anamwambia unatoka wapi kula kwa fulani si kusemesha siku 30 kula sasa mimi kama nazungumza bidha na tetea bidha, tuache kuwatenga msimamo ni huyu huyu hakuna kurudi nyuma njia ni hiyo hiyo na tutaendelea tumomba Allah thabati katika hii njia subhanakallahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ndugu zangu waheshimiwa kama mahaba mnaenda vizuri